hundoi povas protecti contra neurodermito. Ciu la vivado cun hundo havas plida avantagioi au malavantagioi? Alla listo de la avantagioi nun aldonigis nova puncto. Por hundoi estas componitai et am canzonoi. Vi metas la capon sur mian sinon por du via coro estus ja tro granda, cantas germana canta autoro, quiu estas generala amico de la hunda rigardo. Bone eblas, che hundo e glorigas la cundivadon cun sia besto, por tio estas multai exemploi. Tiel el trovis usona esplorista te amo, che virinoi, qui cum porta sian hundon en la liton, estas firmege convincitai pritio, che ili pli bone dormas, cun sia besto, ol sola, au cun sia partnero, en la lito. Set trafas la malo. Mesurado de la movigioe, dum dormado montris, che la virinoe vere dormi signife pli mal tranquile, se la besto cusis aput ili. Neurodermito ec estas per cunludado el genetica disponitezzo cae mediai factoroi. La tendenze pli malagrabla in flancoin de la vivo cun hundo, plei multae hundo posedantoe tamen flanken sovas. La malhelain, malvarmain vintrain matenoin exemple dum kiwi ili dum neggiado devas eliri cun la hundo, antau la forveturo alla laboreio. Havante plastan sacchetton en la mano, cion ili per malvarmai humidae fingroi surmetas super la excrementoin de sia cara pesto. Anstat autio ili volonte accentas ciel bona por la sano, estas regula movigiado dum fec excurso cun la hundo. Che hundoi vere havas positiva in efficoin alla sano, tion montras nun studajo, kiu aperis en faca periodajo. Lautio, la convivado cun hundo povas protecti infanoin contrau neurodermito. Neurodermito, la nesanigebla malsano, ce ciu formigas iu cantai exemoi sur la auto, ec estas per complexa cunludado el mediai factoroi cae genetica disponitezzo. Estas conatai pli ol dudec quar modifoi en la genaro, ciui favoras la manifestigion de la malsano. La esploristoi el trovis che in fano e con tutte aparta mutazio de neurodermito qui situas sur la quina cromosomo profitas plei molte de la convivado cun hundo c'è tiu varianto la contatto cun hundo e ties specifica proteinoi el vocas contra inflama in sur la hauto tiel che malgra la genetica disponitezzo ne ec estas exemoi, scribas la esploristoi en sia studaggio. Ali flanque, pli probable manifestigas la malsano laula la se infanettoi devas regule en tabacan fumon, au la damagian aeran substanzon nitrogen dioxidon, exemple char ili logias apud strato, cun multe da trafico, Nia esplorado celas respondi la plei malfacila in demandoin, kiwin starigas ge patroi al mi en la hospitalo. Clarigas dermatologino de la Universitato de Edimburgo, kiu parto prenis en la studo. Cial mia infano havas neurodermiton? Cai, Cion mi povas fari por protecti mian infanon contra neurodermito? Alla multae avantaggioi in la convivado cun hundo havas en la oculoi de siae posedantoi, do aldonigas ancora o plua avantaggio, ciu estas ec clare science documentita. Por catoi la esploristo et cetera trovis nec positiva in nec negativa in efficoin alla manifestigio del neurodermito sed compense al tio tiui bestoi e havas alian avantagion oni ne devas kun ili forlassi la domon dum malvarma matenigio por ebligi al ili fecon